joks pasaulio tyrinėjimas, jokia masinė, ne tik kad pasaulinė, bet ir regioninė prekyba neįmanoma be transporto priemonių, be milžiniško žmonių ir krovinių pervežimo. Šiuo požiūriu 16, e, tiesą sakant ir 21 amžius yra išskirtiniai, nieko panašaus iki tol pasaulio istorijos raidoje nebuvo nei, nei viso pasaulio mastu, nei net, sakykime, viduržėme jūros regione ar kokios nors geltonosios jūros, mm, pietričio Azijos ar Indijos vandenino pakrantėse. Galima sakyti taip, 16-19 amžius, tai transporto visų pirma jūrų transporto revoliucijos metas. Pažvelkite į pirmą skaidrę, truputį neįprastai pateikta Europą. Ir vien žiūrint į žemėlapį galima suprasti, kad jūrų laivyba Europoje buvo neišvengiama, jeigu Europa norėjo tapti ko nors daugiau negu Eurazijos kontinento kažkokio neaiškio iškišulio. Kągi mes matysime. Ir ko nematysim, sakykime, Indijoje ar, ar Kinijos regione. Matysime, kad Europa yra gana įvairi, na tai nieko nuostabaus, nuo Ispanijos iki Norvegijos klimato zonų daugybė, Mm, e, vidinės jūros yra, arba įlankos. E, Europą į atskirus e, dalis labai stipriai dalina kalnai. Na, visų pirma, Alpės, Karpatai, tiesiog atriežiantis, Balkanai atskirti, tegul ir neipatingų, bet kalnų. Na, taip pat ir Pirenėjai, Na, Skandinavija ištisas kalnynas. Taip, kad judėti Europos viduje, ypač e, jeigu žiemos šaltas, mm, vėlyvą rudenį, ankstyvą pavasarį, gali būti labai komplikuota. Tai tikrai ne kažkokios lygumos, kaip, ne, nežinau, ne, na, tarpupio senųjų civilizacijų gyvenimo sąlygom. Nėra Europoje ir kažkokių grandiozinių upių, kurios galėtų veikti kaip visą jungiančios magistralės. Čia nei Indo, nei Gango, nei, nei Nilo, nei Geltonosios upės, nieko nėra. Na, bendrai, jeigu mūsų Nemunas, kuris laivybingas, tiesą sakant, iki Kauno ir tai, tai toks laivybingas viduramžių laivyno požiūriu. Virš Kauno prasidėdavo slenkščiai seklumas ir plaukti buvo neįmanoma, na, Kaunas dėl to ir ir būtent šitoj santakoje ir susikūrė ir išaugo. Tai Nemunas yra devinta pagal ilgumą Europos upė, devinta. Yra ilgesnių, bet sakykime kokia temzė, tai dar ir trumpesnė, kuri milžinišką vaidmenį Anglijos istorijoje ir, ir prekyboje mm, suvaidino. O iš tų didžiųjų, na, laivybinga, daugiau, mažiau ir tikrai Europos gatve ilgą laiką buvusi, e, tai Reino upė. Na, su visom ten palei Reino sritį susikūrusiam e, industrijom, Vokietijos pramonės pagrindais, e, Saro krašto rūro ir, ir panašiais, panašiom vietovėm. E, kita didžioji upė, mm, Dunojus, dėja, slenkščiai, dėja įtekėjimas į juodą jūrą gana komplikuotas ir greičiau Dunojus virto Romos imperijos ir e, barbariškos Europos siena tokia amžina konfliktinė, kurią mes, tai yra barbarai, pralaužiam ir Romos imperiją sunaikinam, e, negu kad komunikacijos arterija. Ta pati galima pasakyti apie e, Dnieprą, pas kurį dar daugiau tų slengščių, ten septyni ar aštuoni tokie, kad turi laivus pervilkti. E, ir, ir laiv, laivybingas jisai gana saliginai. Normanai galėjo Dniepro keliauti iš Skandinavijos į, į Bizantijos imperijos regioną, bet pervežti ten kokius nors daugia tonės krovinius buvo labai ir labai sunku. Na, su Volga ta pati istorija, kaip beje ir, ir su Dniepro, Volga greičiau jau virto riba tarp Europos ir Azijos, tokio frontyro natūraliųjų tvirtinimų negu kad e, europinio masto komunikacinė arterija. Tai vienai par kitaip e, pervežimam reikėjo laivų, laivybos ir e, visų pirma laivybos jūrinės. Na ir šiuo metu Europoje valstybių, kurios neturėtų išėjimo prie jūros, netiek jau daug ir yra. Visos tengiasi jį turėti, na, turim kaiminystę Baltarusiją kokią nors, Čekiją su Slovakija, Vengrija, Šveicarija su Austrija. Bet, na, taip gerai pagalvojus, kadangi Šveicarija ir Austrija mm, ilgą laiką kaip ir vokiečių tokios žemės, šventosios Romos imperijos dalis, tai, tai čia greičiau jau dabar jos tokiom pasidarė, negu kad kažkada buvo. Vengrija irgi saliginai, mm, ypač Habsburgų valstybės sudėti, išėjimą į jūrą, į Adrijos jūrą turėjo. Žodžiu, greičiau jau išimtis šiais laikais yra valstybės, kurios neturi jokio išėjimo prie jūros negu taisyklė. Ir e, jeigu pažiūrėti, kokį kiekį šiais laikais, va mūsų dienom, perveža jūrinis transportas visų krovinių, tai kiekis yra milžiniškas. Na, galite patys paspėlioti. Kol spėliojate, aš jums pasakysiu, kad traukiniais e, visok kokiais automobiliais, jūrom ir, ir oru pervežama viso labo tik tai 5 procentai pasaulio krovinių, o visa kita, nebūtinai nuo krovinio gamintojo ar prekės gamintojo iki pirkėjo, ne. Bet to krovinio kelyje vis tiek vienai par kitai pasipainės jūrinis transportas. 95 procentai visų krovinių šiuo metu gamen, gabenama jūriniais laivais. Ir natūralu, kad e, ten, kur e, yra vienokia ar kitokia jūrų kelių susikirtimo taškai, tie taškai klesti ir klesti labai rimtai. Na, didžiausias uostas, ko gero, nors po truputį kaip ir praradinėja savo reikšmę, bet dar kol praras čia gali užtrukti labai ilgai, yra mm, visiems gerai žinomas Singapūras – turtingai gyvena, nieko pačiam Singapūrė nėra, bet štai yra laivybos centras, yra bankininkystės, yra verslo centras. Ir to visiškai užtenka, kad būtų viena iš turtingiausių pasaulio valstybių. Na, bet e, pasikartosiu, Europos dar ta viena tokia savotiška ypatybė. Jeigu visą Europą imti taip, nuo, nuo Uralo iki Airijos, tai šitaip žiūrint, taip, Europoje yra ko ne visko, ko reikia, ypač dar tokiai ne visai toli pažengusiai industrializacijai. Yra metalo, yra druskos, yra žemės ūkio produkcijos, bet jei pažiūrėti Europos valstybės, jūs nerasite nei vienos, net ir didžiausios kažkada buvusios valstybės, kuri galėtų gyventi kaip uždara tokia uh, merkantilistinė, absoliučiai ekonominė sistema ar pasaulis. Vis tiek ko nors truks. Na, sakykime, Lietuvoje žemės ūkio produkcijos kaip ir užtenka, badauti nereikia, bet e, metalai, na, geležį iš pelkių kasti. Uh, iš bėdaus galima. Vario nėra, alavo nėra, bronzos nepasigaminsi. Na, nelabai, nelabai. Druskos, na, vėl gal iš ten šaltinių prie Nemuno garinti iš didelės bėdos, kaip ir galima. Na, vietoj druskos, aišku, galima nu, kraują gerti gyvūnų, bet čia irgi tokios išeitis šiaip sau, šiaip sau. Kai kurios veislės, sakykime, švelnio Vilnių avių Lietuvoje negali išgyventi nu, kai kurios e, paukščių rūšis ir, ir, ir taip toliau, e, vynogiam šiaip sau, šiaip sau, tik, tik dabar klimatui šylant sugebėjo 19-20 amžiuje auginti. Na, tiek to, galima vynogės ir, ir fazanus laikyti prabangos prekiamis, bet e, metalo m, tokiom nepavadinsiu. Kokiai švedijai, tai žiūrėk, kviečiai neauga ir nesugebėdavo jų auginti, rugiai ne visada uždarė, nori, nenori, turi plaukioti ir vežioti juos. Tas normano aktyvumas vikingų ar šiaip užkariautojų pavydalu nemaža dalim buvo to nulemtas. Gyventojų išmaitinti nėra kaip, o prekybiniai keliai neišvengiami, tad vienai par kitaip turi plaukioti. Na ir tai atvedė prie to, kad Europoje laivininkystė, jūrinė laivinky, laivininkystė vystėsi. Buvo viena kita tauta tokių sausumos kurmių, dėja prie jų turbūt reiktų ir lietuvis su lenkais priskirti, kurie jūrą greičiau žiūrėjo kaip, kaip su nuostaba ir visokių nelaimės šaltinį, negu į galimybę mm, vystyti, plėsti savo įtaką e, ir, ir iš to turtėti. Bet čia vėlgi retos išimtis. Visko pasitaiko ir, ir Europoje. Kitose pasaulio regionuose, kaip ten, kur galima kalbėti apie civilizaciją, sakykime, Afrikos centrinėse regionuose, nu, ten kokio, kokio Nigerio upės baseine, Kongo baseine. Na, ypatingo reikalo nebuvo, visko vietos gyventojai daugiau mažiau apsirūpindavo patys. Tas pats pasakytina apie nu, Indijos subkontinentą, apie Kinijos visą regioną su visom ten buvusiam imperijom. Ir e, laivyba ten buvo, ir buvo net ir okeaniniai plaukiojimai, bet jie niekada nevaidino gyvybiškai svarbaus vaidmens. Tai greičiau buvo prekių bandymas jas išvežti e, ir perteklinės prekes išvežti. E, lygiai taip pat kaip perteklinės prabangos prekes atsivežti, bet ne, ne būtinybė. Yra laivynas gerai, nėra, niekas nepasikeis arba beveik niekas nepasikeis. Tai irgi vedė prie tam tikro atsainumo, žiūrint į jūrinę prekybą, į jūrų karybą ir panašius dalykus. Būta faktorių, kurie skatino laivybą, tai arabų pasaulį, kaip žinote, musulmonui privalomas e, hadžas, e, vieną kartą per gyvenimą nuvykti į Meką, atlikti ten visus ritualus. E, na, be pigų buvo, kol islamas apsiribojo tik tai Arabijos pusėsaliu. O kai atsidūrė, sakykime, šiaurinė Indija, kur nors prie viduržėmio jūros, kur nors Afrikos prekybinėse miestuose reikėjo plaukioti ir tų plaukiojančių žmonių skaičius buvo didelis. Tai taip skatino laivybą, gana rimtai skatino. Nes niekas už dyką nevežė, tas maldininkų vežimas buvo geras verslas. Na, turbūt galima lyginti su dabartiniu turizmu, tik tiek, tik, kad čia religinis turizmas buvo. Na ir dar kalbant apie Europą, būtų galima paminėti mm, tai, e, kad e, Europoje buvo vienas labai rimtas faktorius, tai europietiška žemdirbystė. Matote, kas yra. E, Europoje daugybė mm, vietovių, kalvos kažkokios pelkės, pelio pakrantės, kurios netiko žemdirbystai tradiciniai su dabartiniam technikos priemonėm, su masinė melioracija, irigacija, su žemė lyginimu įmanoma, ypač dar trašas e, gausiai naudojant. Bet 16-17 e, amžiuje, jau nekalbu apie antiką ir viduramžius, tai buvo tiesiog fiziškai neįmanoma. Ir kas ten buvo, miškai ten augo. Augo miškai, medžiai Europoje gana tokie rimti, e, sezonus išgyvenantis, ir mediena labai gera ir tvirta. Daug ažalų, daug, daug pušų, o ažalai ir pušis buvo pagrindinė laivų statybos priemonė, ypač karinių laivų. Iš ažalų pats korpusas daromas. Ažalas jis turi tų e, apsaugojančių nuo, nuo puvimo savybių. Vandenį gali mirkyti kiek nori, jisai beveik niekada nesupūna. E, tiesa, šiltose jūrose, kai prasideda ten visokių kreuklių ir, ir visokių parazitų e, prieaugimas prie dugno, ten laivas galėjo supūti, bet šiaip bent šiek tiek prižiūrint, smala ar degutų, tepant dugną, užkaišant skilės, ašolinis laivas, galima sakyti, gali plaukioti šimtmečiais. Su stebais buvo prašiau, dažnai lūždavo, bet uh, kokie jie ten sudėtiniai bebūtų, vis tik reikėjo aukštų, tiesių medžių, na, tų pušų ar, ar blogiausio atveju eglių e, Europoje tikrai netrūko. Tuo tarpu prisiminkite kitus regionus, tai vat ir pagalvokite, iš ko galėjo pastatyti laivą e, Arabijos gyventojai, pietinės Indijos, džiunglės ten auga, bet kiek tenai vertingos medienos, kuri tinka laivų statybai. Mm, šiaip sau, šiaip sau, švelniai tariant. Tas pats beje nutiko galų gale ir Kinijai. Mm, statyti tokius laivus kaip Europoje tiesiog neturėjo iš ko. Buvo galima vežti medieną, taip galima. Ką tarpupio valstybės darydavo, jeigu reikėdavo šventyklas pastatyti ten kur nors iš šiaurės dabartinio Irano kalnų atsigabensim. Bet jeigu tu gabensi iš šiaurės Irano rastus iki Basros, pagrindinio uosto Persijos įlankoje, Na tai žinote, ten nesinorės laivą statyti. Medienos kaina bus kaip sidabro ir gal tikrai kokiam šventyklom ar, ar, ar kokiam pastatų papuošimui tokio brangumą medžius būtų galima panaudoti. O ne paleisti jūrą, kad dar žiūrėk, paplauks, paplauks ir, ir atgal niekada nesugrįš, nuskęs. E, tai žodžiu, su Europą daugiau mažiau konkuruojančių laivybų prekybos centrų būta ne tiek ir daug, faktiškai tik tai du. Vienas, e, na, sakykime, arabų laivyba, tai šiaurinė Indijos vandenino dalis, kitas e, E, Kinijos regionas. Čia vėlgi, ne, kad Kinijos regionas nereiškia, kad vieni kiniečiai plaukioja. Geresni ir, ir žymiai energingesni jūreiviai buvo korejiečiai, japonai, Vietnamo skirtingų valstybių atstovai, Indonezijoje plaukioja ir dar kaip plaukioja. E, bet tiesiog Kinijoje buvusios imperijos dažniausiai galėjo sauliausti arba didžiausią laivyną, arba įspūdingiausią, arba bent jau jos apie savo tuos plaukiojimus ir laivus palikdavo rašytinius šaltinius, kompleksinius, o ne vien legendas ar, ar kokias pasakas. Tai kino džonką ant antra skaidriai galite pamatyti ir atkreipti dėmesį, kokia jį. Kuo jis skiriasi nuo europinio laivo? Na, visų pirma, vairas. Tai tiesiog irklas iškištas džonkos laivų galyje. Europiečiai nuo tokių irklų atsisakė ir perėjo prie, prie laiv, gana sudėtingos tokios laiv, laivo su, su mm, vairu sistemos, kurį darė nepaprastai lai, laivus manevringais, skirtingai negu tie šone mm, vienas ar du kartais irklai. E, kitas, žemi stebai, pakankamai žemi, ir e, kokios būrės – Būrės virveliams suraišytos dažniausiai plonos bambuko arba pušies labai plonos lentelės, vos nepermatomos. Tai europinės e, medžiaginės būrės, jos ir didesnės kelis kartus, ir jos daugiau sulaiko vėjo, ir e, jas gali pakelti, nuleisti tiek, kiek reikia, kaip tau reikia ir kada reikia. Su džonkom, na, vėjas palankus, iškėlė, plauki, nepalankus, neplauki. E, ta, takelažas, tai yra virvės, kurios kurių pagalba valdomos būrės, labai primityvės, labai menkos. Pagaliau pati džonkų forma visada tai iš esmės buvo plokščia dugnis, e, stačiakampės, na, na plaukianti dėžė, kitaip nepavadinsi. Ji plaukia, plaukia, jeigu storą, tvirtą pastatysi, tai plauks, išlaikys, išlaikys okeaninės bangas. Bet jeigu pastatysi šiek tiek menkesnę, tai per pirmą audrą bangos tiesiog tokią dėžę sudaužys, netlaikys bortai, ne, ne, netlaikys tvirtinimai. E, plokščias dugnas tai mažoka grimzlė, netoks stabilus e, laivas ir apsiversti gali ir visokių nelaimė nutikti jūroje labai lengvai. Taip pat Žonkos negalėjo pasigirti e, daug, daugiadenės. Statydavo karinės, taip pastatydavo, bet, bet įprasta buvo vieno, na daugiau, daugiausiai dviejų denių. Kas irgi mažino tiek karinį panaudojimą, tiek ir krovinių pervežimą. Ir nors e, trečiojo skaidrė galite matyti Min dinastijos, e, Kino okeaninės žonkos, tai greičiau buvo išimtis negu taisyklės. Ir, ir vėl, vėl tas stačiatikis, ne stačiatikis, ta stačiakampė forma, atsiprašau, <laughs> nus, nuslydusi žodį, e, matome milžiniškas, saliginai milžiniškas burės, su europinėm ne, net nepalyginsiu, jos džonko gerokai mažesnis. Bet vėl tas pats iš gabalų, tik tai kvadratinės burės, Na, žodžiu, jeigu vėjas palankus, gali greitai plaukti pirmin. Manevruoti yra nepaprastai sunku. Per didelės audras jos tiesiog nuskęsta. Na, ką čia daug pasakoti, manau, patys puikiai žino tą istoriją, kaip mongolai, tai mongolai, mongolai, bet laivyną tai jiem korejiečiai ir kinai nu, pastatė haniai. Kai bandė du kartus įsiveršti Japoniją, abu kartus baigėsi vienodai. Nu, atskriejo taifūnas ar uraganas ir tą laivyną nuskandino, išblaškė Japonijai nieko mongolai padaryti taip ir nesugebėjo. Europinius laivynus irgi išblaškydavo, kartais ir nuskandindavo audras, bet e, tai buvo greičiau išimtis. E, taip nutikdavo, jeigu laivynas nesaugiam uoste, be, be, be rimtų molo atsidurdavo ir audra laivus vieną į kitą išdaužydavo. Jeigu tik laivynas išplaukęs į jūrą, į atvirą jūrą, nieko europiečiam nenutikdavo, galėdavo plaukti per kokias nori audras, na, stiebus nulaužys. Laimė atsarginių pasiėmė visada į kelionę, pasistatys ir, ir plauks toliau. E, jokios bėdos nebus. 17-18 amžiuje atsirado, na čia daugiau korejiečiai tokie Meistrai buvo tokių karinių laivų su, su keliais deniais ir netgi su artilerija ar, ar svaidomam, net ir ugnies naudojimams. Jas tiesiog kartais e, vežliais e, vadindavo. Vežlius ir priminė. E, galėjo plaukėti, galėjo būti net ir panašus į europinius karo laivus, bet praktiškai turėjo dvi bėdas. Jie nelabai stabilus, nes labai aukštai iškeltas Ehm, virš vandens korpusas tokius laivus na, per audrą galėjo lengvai apversti. Taip ir nutikdavo. E, tai vienas dalykas. Antra, jie labai menkai manevringi. Na, penktoji galit, atsiprašau, ketvirtoji skaidriai pažiūrėti. Na, koks jų greitis, kiek ir klai leidžia. Na, taip, jie, jos tikdavo plaukioti, sakykime, saugoti uostą, e, prižiūrėti upės žiotis, upėse tiko plaukioti. Išplaukus į jūrą, tai ten vienas ispanų galionas tokių 20-30 galėjo nuskandinti be ypatingo vargo. Ir dar kas bjauriau, ne tik nuskandinti, jis e, taip manevruos, kad, kad e, nespėsi ten atsukti savo, savo borto, kad jį šauti bent ką nors. E, priplauks, prišaudys ir pabėgs taip greitai, kad ir kluoknė ir klavės spėsi pamatyti, kad tik horizonte kažkur būrė subalavo ir tiek. E, patys, manau, puikiai žinote, ten garsiuosios Min dinastijos, na tai čia toj trečioji skaidrai faktiškai ir buvo, ko gero, tokia rekonstrukcija admirolo Dženhe e, laivai. Na, Dženhe jisai buvo toks specifinis e, atvejis, uh, tikrai rimta, ne viena, tiesiog serija okeaninių ekspedicijų pasiekė, ko gero, Afrikos krantus, Indiją šimtų procentų pasiekė. Ir, bet tikslai kokie, nei prekyba, nei užkariavimas, o daugiau imperinės galės demonstravimas. Reikalas tame, kad ten įvyko perversmas min epochos. Na, dėdė su niena, taip sakant, nužudė imperatorių ar nenužudė, gaisro metu sudegė, nežinia kur dingo. Ir po to sklido gandai, kad gal tas jaunasis imperatorius kažkur užsienį pasislėpė. O iš kitos pusės reikėjo dėdai legitimuotis, kad štai dievo ar ne dievo dangaus valia jisai tapo imperatorium. Ir tie plaukėjimai buvo tam ir skirti. Reikėjo stebuklingų gyvūnų parvežti, reikėjo paieškoti gal tikrai ten, kur pasislėpęs imperatorius. Čenhe pats buvo nukas, e, na, iškastruotas žmogus, musulmonas, tai vėlgi nelabai jau taip ir gali pasakyti, kad čia griežtai į Hanių. Na, bet kaip bebūtų, mėgstamas lyginti, labai mėgsta lyginti Dženhėja flagmaną su uh, Kolumbo Santa Marija, su kuria jisai Ameriką atrado mm, laivelį. Tai lyginimas įspūdingas, ta Santa Marija tai toks, na, penkis kartus, o gal ir šešis mažesnis laiviūkštis negu Dženhėja uh, flagmanas. Bet Kolumbo, tas laivelis, tegul ir trijų laivų Santa Marija hmm, ir dar dviejų ten Nina ir Pinta berots. Tai buvo maži laiveliai, kuriuos paleido į žvalgybinę ekspediciją, paleido nesitikėdami labai, kad grįž. Tiesiog įkirėjo. Visiems Kolumbas įkirėjo kelis metus, lyzdamas į akis ir kaulidamas pinigų, kad, kad tik atsikratyti, paleido plaukti komercinė ten iš tiesų tokia kaip ir akcinė bendrovė jį surengė. Tai aišku, kad tai nei karinis, nei pagrindinis, nei didžiausias, nei koks įspūdingiausias buvo laivas. O štai galite penktom, penktoj skaidrėje palyginti. Čenhe mm, vidutinis laivas, ko gero, buvo dvigubai didesnis už Santa Mariją. Na, irgi neblogai, bet tokių Europoje buvo. O to tarpu Nelsono Viktorija ar Viktorija jau buvo beveik tokio padydžio, kaip pats didžiausias Dženhe flagmanas. Dar galite pažiūrėti, kaip prasideda metaliniai laivai Titanikas palyginus, dvigubai vos nedidesnis. Na, šiais laikais e, kruizinis laivas e, Queen Mary 2, tai jau ten vos ne trys kart didesnis už Dženhe didžiausią laivą. Beje, tas laivų didumas, jis taip pat turėjo vieną minusą. Kokią? ne visur tu su juo nuplauksi, ne visur įplauksi. Tai tiesą sakant, dabar taigi galėtume pastatyti, na kas čia tas mm, Queen Mary, 330 ar, ar kiek ten, kiek ten, galim kilometrinį pastatyti. Pastatyti galim, jokių problemų. Kur po to su juo plaukti? Į kokį uostą jis galės plaukti? E, kur jį taisyti? Į kokį, į kokį doką jis tilps? Na, iš viso, kokia grimzlė tokio laivo bus. Na, tai tie tokie technologiniai laimėjimai nebūtinai veda prie, veda prie lų e, didumą. E, juo labiau, kad ir su tuo Dženhe flagmanu, na taip jis galėjo Kinijoje, kur pastatytas, iš ten išplaukti ir po to visą laiką būti jūrai. Iš jo kitais laiveliais į uostus ar pakrantes įplaukti, nuplaukti. Na ir, ir grįžti atgal į tas galitas, kuriame buvo pastatytas. Kadangi Dženhe buvo Enukų ten tokios partijos, sakykime, atstovas, tai kai jų valdžia baigėsi po eilinio tokio rūmų perver, perver tai pasistengė nauji Kinijos valdovai pamiršta ir tuos laivus ir plaukimus, ir patį Džanhe, ir galų galę ir, ir tuos dokus sunaikino, ir dokumentus sunaikino. E, tiesiog buvo ar nebuvo, e, veltui mėtomi pinigai. Nusprendė kinų e, Konfucijaus e, pasiekėjai biurokratai, plaukėjim, plaukėjim ir jokios prasmės, tik tai skurdina liaudį. Na, tuo tai okeaninė laivyba kinų ir baigėsi. Europai nesibaigė. Tiesa, tokius va kaip Santa Marija, dar vieną, dar vieną, jas buvo galima ištraukti į krantą beveik kur tu tik tai nori. Na, jeigu į tą krantą iš viso ką nors ištraukti galima. O tai leido jos vietoje taisyti. Įgulos, nedidelės įgulos, 30 žmonių, Archimedo išradimų dėka, skritulių pagalba, iškrovus krovinius, laivą galėjo ištraukti į krantą. Jeigu dugnas pramuštas ar, ar kokios problemos, iš naujo užkamšyti, vėl e, degutų nudažyti, izoliuoti ir plaukėti toliau. Apie džonkos ištraukimą į krantą, dar tokiaus kaip dženhe, tai nebuvo net šnekų. Arabai. Arabų, kaip minėjau, laivyba buvo išvystyta. Ir ne tik šiaip laivyba, Ir arabam išgirdus, kad uh, okeaninis plaukėjimas yra nuostolingas, jie nesuprastų, apie ką čia kalbama, tai labai naudinga, labai pelninga. Bet prisiminkit, tegul jau čia nevykia šaltinis, bet iš tūkstančio ir vienos nakties Simbado plaukėjimus, ką prisiminsite, kiek išplaukdavo, tiek beveik visada nuskesdavo. Retai kada sėkmingai grįždavo. Panašios bėdos. Laivas kaip dėžė, vėl vairas tiesiog koks nors iš išorės valdomas, labai menkas takelažas ir plaukėjo daugiau daudodamas e, musonų pastoviais vėjais po, po keturis mėnesius iš pietų į šiaurę ir, ir kitų sezonų iš šiaurės į pietus pučiančius. Apiplaukti Afriką arabai nemokėjo ir nesugebėjo ir, ir man regis net niekada rimtai nebaigė, ne, nebandė. Indijos vandenynas, na taip, rytinė viduržėme jūros dalis – Irgi tai, tai jam tiko. O didžiausia bėda gal buvo ne navigaciniai įgūdžiai ar laivų konstrukcija, o tai, kad iš tiesų ne, nebuvo medienos. Jie laivus statė iš palmių. Palmės, kaip žinote, yra tiesiog žolė, tokia žolės forma, daugiametė žolė. Žolės kamienas, jisai yra purus, na ten su medžiu nėra ką lyginti. Jisai minkštas, jį sukalti net sunku. Ten dalis tų laivų arabų, jie nekaltėjo suraišiuoti, vėlgi iš tų pačių dažnai palmių mm, lapų padarytom virvėm. Tai, grubiai tariant, tie laivai tarnavo vienam sezonui. Nuplaukė į Indiją, parplaukė. Po to jau jį reikia iš pagrindų mm, pertvarkyti, perstatinėti. O pastatyti tokį laivą iš palmę, kuris plaukėtų bent 10 metų, buvo fiziškai neįmanoma. Jis tiesiog vandenį supus. Ir supus gana greitai. Tai taip, islamo pasaulis dėja varžytis su, su europiniais laivais negalėjo ir negalėjo ne dėl savo civilizacijos kažkokio keisto išsivystymo. De, absoliučiai dėl gamtinių sąlygų. Na, įsivaizduokite, Arabiją, Persiją, dabartinį Iraną – Pakistaną, Šiaurinę Indiją, Pietričio Aziją, visus tuos ten Somalis ir Etijopijas. Nu, kur jūs ten rasite ažalą, iš kurio būtų galima statyti laivą. Beje, apie ažalus reikėtų dar vieną pridėti. Na, va, paskaičiuokit mintise, kiek reikia žalų pastatyti vienam linijiniam tokiam kariniui 18 amžiaus pabaigos, a ne Nelsono laikų laivui. Išduosiu nedidelę paslaptį vienam normaliam, čia ne grandioziniam, o normaliam daugiadenui laivui reikia apie 6000 ąžuolų. Tai va, jeigu Kaune visus ąžuolus iškirstume ir apylinkėse tiesiog iki vieno, tai gal vieną kokį tokį 18 amžiaus laivą ir sugebėtume pastatyti. Ažolai ne bambukas, auga šimtmečiais, kol užauga iki tokio lygio, kad galėtum laivus statyti. Ir e, taip daug kur tiesiog iš tiesuose regionuose laivybos dėka ažolai e, ir ažolynai Europoje išnyko. Bet tai Europoje bent jau jie buvo, kitur nieko panašaus nebuvo. Iš visų regionų, kur buvo medienos, iš kurios buvo galima statyti laivus, e, du šitų šansų nepasinaudojo ir sunku pasakyti kodėl. Tai vienas iš jų ekvatorinė Afrika, kur buvo ir, ir valstybė užuomaskos, ir centralizuota, ir net kapitalo šiokio tokio, ir medienos buvo, ir, ir sugebančių laivus statyti žmonių. Nematė reikalo. Pakrančių plaukėjimas taip, o plaukti kažkur toli nebuvo ko kuomet pasirodo 15 amžiui ispanai, tai jau net ir plaukiot ne tai, kad nebuvo ko pasidarė neįmanoma, nes europiečių laivai zuja ir vargu ar sutikus ten kokį plaustą, geriausiu atveju vergovė pagrobs, blogiausiu apie plėšį ir nuskandins. E, tai taip laivyba nesivystė. Kodėl nesivystė laivyba išskyrus e, skaptuotas pirogas, e, vairias šiaurės baidarės, kaip, kaip rusai praminė, ar kanojas, irgi sunku pasakyti. Mezoamerikoje medienos tikrai buvo, Šiaurės Amerikoje irgi. Na, tiesą sakant, ir, ir e, Brazilijos regione, ne visur, bet, bet ko jau ko medžio užteko, laivų statyba indienam buvo nereikalinga. Vienur valstybė nebuvo, kitur valstybės e, prekyba nesidomėjo. Dar kitur visiškai pasitenkino plaustais, dideliais plaustais, kuriais buvo galima plaukioti e, pakrantėm, kelis mėnesius ar savaitės niekas jiem ten blogo nenutikdavo. E, tam tikrų iššūkių vis dar buvo iki 16 amžiaus galeros, 7 skaidriai, čia berberų, Šiaurės Afrikos galerą galite matyti. Galeros jos neblogos dviem, e, priež, dėl dviejų priežasčių. Galima bet kur ištraukti į krantą, bet kur pasislėpti, pralaukti audrą. Čia be abejo pliusas. E, kitas pliusas, jos manevringos ir buvo galima suderinti šiek tiek būrių ir irkluotojus. Minusai buvo grandioziniai. Pirma, tas pats e, žema grimzlė ir, ir e, daug šansų apsiversti. Antras minusas. Na, pažiūrėkite tą berberų galerą. Čia vien vienoj pusėje apie 60 irklų, prie irklo, po, na, jeigu po vieną žmogų jau 60, o kai kur po 2 ir po 3 galėjo būti. Na, tai turi vežti kokį, nu, net tokiai galeroj, na, šimtas žmonių irkluotojų. Niekas geruoju irkluoti nenori ir negali. Tai dažniausiai vergai ir karo belaisvė arba nusikalteliai. E, Pat žodis beje katorga, tai priversiniai darbai, tai viso labo ir reiškia galera. Galeros tipas katorga vadinasi, vienas toksai buvo. Na, va, tai ir atsirado katorgininkai. Mm, kuomet baisiau negu mirties bausmė likimas žmogaus nuteisto iki gyvos galvos, ar tegul ir dešimt metų galeroje ir kluoti. Ne, ne, neišgyvens. Susigrūdimas milžiniškas, šilto klimato sąlygom mm, antisanitarija baisiausia, mirtingumas irgi milžiniškas. E, po to, dauguma tų irkluotojų, o kiek gali žmogus irkluoti mm, valandų per dieną? Tai burės gali pastatyti ir okeanę, pamiršti, kad jos iškeltos, jeigu vėjas pastovus ir, ir jokių ten srovių ar, ar salų nesimato horizonte. Plauk ir plauk. Sirkluojama galera, jos judėjimas yra labai e, lėtas. Na ir, ir štai va tokia galera, kaip, kaip skaidrėje, e, koks ten 120 irkluotojų vergų, na, koks 80-60 kareivių, Vergai mūšėje nedalyvaus, dalyvaus tik tai kareiviai. Vergai greičiau mūšio metu bandys dar ir pabėgti arba priešam padėti. Menkas kovingumas. Kur galeroje gali pastatyti patrankas? Gali pastatyti galeros gale, gali prieki, bet e, palygint su laivu, kurio trim, trim deniais artilerijos gale, tai galera yra apgailėtinas reiškinys, nieko daugiau, auka tiesiog. Na ir e, dar, o ko, na gerai, tai va, turim galerą ir e, joje, sakykime, 200 žmonių plaukia. Kiekvienam iš jų į parą reikia na, minimum 3 litrų vandens. Tai paskaičiuokit, kiek vandens e, reikės plaukti 10 dienų, 100 dienų. Na čia nieko nustabaus, 3 mėnesių okeaninė kelionė. Na ir O ką, vieno vandens reikia? Ne, reikia ir, ir kūro, reikia ir maisto. Ir taip ir gaudavosi, kad su galerom buvo galima plaukėti tokiom nedideliem karam, va, Adrijos jūrai, tarp salų Graikijos labai gerai. Bet e, lysti kur nors toliau šiaurė, kur, kur rimtos bangos, kur negali sustot pakrantėje kasdieną, na tai greičiau jau mirtininkų laivas galera buvo, negu kad E, rimtas mm, karo ar prekybos reiškinys. Na ir, ir dar, o kiek į tokią galerą gali pridėti prekių, pažiūrėkite. Kiek į karavelę gali pridėti, ar fregatą, įsivaizduojat, dideliai triumai, milžiniški. O čia kas? Naudingos e, pervežimos erdvės, atmetus visą maistą ir, ir, ir vandenį, netiek ir daug, duok dievė trečdalis. E, ir tai dar Mm, tuo atveju, jeigu, jeigu sugeba kapitonas plaukti ne tik irklų pagalba, bet, bet ir būrių dėka. Tai galero mm, persvara, ar, ar kaip čia pasakius, karinis naudojimas pasibaigė 16 amžiaus pabaigoje, jas dar naudojo, naudojo. Lietuvoje paskutinis e, galerų panaudojimas, tai per septynmetį karą e, rusai su prūsais dėl Klaipėdos kariavo, tai atplaukė prie Danės, iš galerų šaudė Klaipėdos miestą rusai, na, Klaipėdos miestas ir tvirtovė e, pasidavė sėkmingai, be, be ypatingų skerdynių. Bet jau 18 amžiui, tai iš tiesų galeros virto, na, arba kažkokio tokio katorgininkų užėmimo forma, arba labai tokio antrarūšių ir papildomų pagrindinį laivyną reiškinio. Kabotažinis pakrančių plaukėjimas, ten gal kokios kontrabandistus vaikyti ar dar ką nors tokio užsiimti. Prieš kitus piratus kariauti. Tam dar galerus tiko. Apie karybinės persvaras iki 16 amžiaus, tai yra iki artilerijos revoliucijos Europoje, jūrai nebuvo ką šnekėti, čia galite aštuntoj skaidriai pažiūrėti. E, tas Slo mūšis, anglai prancūzus sutriškino ir šimtametės karas daugiau vyko šimtinai e, prancūzijos teritorijai. Nebuvo kaip prancūzam tiesiog anglus užpulti jų salose. Bet e, pažvelgusi patį mūšį, matosi, kad čia nieko nesiskyrė nuo, nuo normanų jūrų jūrų mūšį, bortas prie borto, tiesiog plaukiančios platformas, kuriuose kariai su šarvais vieni kitus kaip mūšio lauke e, pjauna. Daugiau daugiausiai, kad stiebų viršūnė yra toje vadinami varnų lizdai, iš jų lankininkai šaudo mėto akmenis ar, ar, ar baletininkai, e, bando e, nukauti priešininkus. Laivai jau okeaniniai, Atkreipkite dėmesį jų formą, ji aptaki, ji primena ar žuvies pilvą, arba tiesiog kažkokią tokią pailgą riešutą. E, tai buvo labai svarbu. Europiniai laivai bangų jūros e, ar, ar okeano bangų smūgį nesugerdavo, nekovodavo su juo, o priimdavo, stengdavosi, kad vanduo laivą aptekėtų, e, kuo mažesnę žalą padarydamas, sugerdavo ir perdodavo tą smūgį to, toliau. E, čia buvo, na, gal ne viduramžių išradimas, normanų drakarai būtent tokiu principu buvo statomi. Toks laivas e, lankstus jisai ir lankstus e, iki 14 procentų į vieną į kitą pusę, žiūrint nuo aplinkybių. Sugeriantis bangas ir, ir, ir nekovojantis su jomis, o greičiau jas išnaudojantis ir jas apeinantis. Devintoj skaidrai arabo feluga, e, ar dešimtoj, jau čia 19 amžiui, taip pat e, arabo laivas iš 19 amžiaus. Europiečiai kurį laiką naudojo kvadratinės burės, tiesiog va tokios, daugiau mažiau mum įprastas. Ir viduržėme jūroje tos trikampės būrės iš galerų, jos tiesiog ir buvo vadinamos latiniškom būrėm, nes Romos imperijoje tokias naudodavo galerus jos pamažu atkeliavo į europinius laivus. Ir atkeliavus atsirado laivo, ar, arčiau laivo galo, na, venecijiečių laivas 15 amžiaus galite pasižiūrėti, 11 skaidriai. Jos buvo reikšmingos ne dėl to, kad jos kokios nors didelės, o dėl to, kad e, jų pagalba buvo galima nukreipti vėjo gūsius, e, vėją į didžiasias burės. Ir tai buvo iš tiesų europinis išradimas. Mm, kartais, kaip portugalų laivai tiesiog va, ir plaukėdavo su tokiam e, mm, trikampiam būriam, bet gana greitai, kaip 13 skaidriai, va, Kolumbo flagmano mm, čia kopija tokia, truputį dailininko apdarota, Santa Marija. Tai tą ir matysite. Keturios e, būrės, šiais faktiškai tristiebės, ir gale va, ta trikampė nedidelė lotyniška būrė vėjas pučiantis e, bent šiek tiek e, iš šono, jisai tos būrės pagaunamas ir nukreipiamas į pagrindinės būrės. Taip pat atkreipkite dėmesį į laivo aptakumą, būrių e, ploto dydį ir visur esantį takelažą. Tiek stebai, tiek būrės suvaržytos dešimčių ir šimčių trosų, virviai vairiausia, pavertė europinius laivus tokia medienos, medžiagos, tai yra būrių, ir e, virvių, ar linų, ar trosų mm, įdomią kombinaciją. Vientisų tokiu organizmu mm, kuris e, galėjo, kaip minėjau, sugerti ir jūros smūgis, ir jūros galę, galėjo atlaikyti ir didžiausias e, vėjo mm, gūsius. Laivai subalansuoti, Ten gana sudėtingas procesas buvo, bet subalansuoti jie, jie sviruoja jūroje. Gali labai stipriai sviruoti, bet neapsiverčia. Mm, to, to, tokio, tokių principų dėka, tai yra va, tų latiniškų būrių, atsirado galimybė plaukioti halsais. Tai yra, na, glute grubiai tariant lietuviškai. Pučia vėjas šiek tiek iš šono, e, plauki stipriai, sakykime, pučia iš dešinės į kairę. Vėliau pakeitė pasakė takelažą, plaukė į dešinę. Zigzagais, aišku, plaukė ilgiau, bet sugebė, suge, sugebėdavo plaukti net ir prieš priešišką, vos netiesiai laivą pučiantį vėją. Na, tai jau buvo taip, ką jokios galeros ir jokie arabai, jokie kinai prieš pastatyti negalėjo. 14 skaidriai galit matyti savotiškas, tokį gana, gana paprastą halso pavaizdavimą. Vairas trikampė būrė, didelis e, ir, ir vairus takelažas. To takelažo e, nuolatinis valdymas įgalino europiečius išvystyti didelius greičius. Ir tiesą sakant, būtent šitokio tipo laivai tapo tais didžiaisiais užkariautais. Na, 16-15 skaidrėje galit pažiūrėti, kaip atrodo karavelė ir galionai 17 amžiui. Taip, pirmieji atradėjai ir pirmieji jūriniai užkariautojai plaukiojo būtent su nedidelėm karavelėm ir tiesiog milžiniškais ir nepaslankiais galionais, bet paskutinius galionus nustoja statyti, kaip ir karavelės, jas net šiek tiek anksčiau, 17 amžiai, vietoj jų e, Europoje įsivyrauja specializuoti įvairiausi e, laivai. Ir dar, jeigu reikėjo kokiam nors galerai tų šimtų žmonių vien tik tam, kad jį iš viso iš vietos pajudėtų. Tai su, su karavelė galėjo susidaroti 15-16 žmonių įgulą. Taip, jie vie, vieni prie, prie dirba, kiti miega, tokiu principu labai ten dikaduonių nebebus. Na, 30 ar 40 žmonių, tai jau buvo suvokiama kaip beveik perteklinė europiniam laivui jūrininko įgula. Didieji kariniai, kur, kur daug patrankų, kur tiesiog artileristų daug, tai tenai skaičius galėjo siekti ir keli šimtus, bet, bet iš principo europinio laivo aptarnavimas tai tikrai nebuvo nieko sudėtingo, nieko labai daug, Na, sudėtinga buvo navigacija, šturmanų gero reikėjo, reikėjo konkrečių lotsmanų priplaukus prie e, įtartinų laivybai vietų. Bet šiaip, na, bet kokį kaimo kvailį pasigavai, per 2-3 savaitės jis ten išmoks ir stiebas e, lipti, ir, ir būrės nuleisti ir pakelti. Svarbu, kad klausytų komandų. O jokių ten ypatingų didesnių įgūdžių, kad tik tai jūrininko sunus gali būti jūrininku, na, šito tikrai nebuvo. Na ir taip, su na, Vasko Dagamos 17 skaidrė, su trim laivais, apiplaukė Afriką, nuplaukė Indiją, daugiau mažiau sėkmingai grįžo, be jokių problemų. Tuo tarpu su galerom tokia kelionė užtruktų, nežinau, du gal tris metus, nes reikėtų stoviniuoti, reikėtų paplaukė 100-200 km, lipki krantą, ieškok maisto ir, ir tvarkyk savo galerą. Dar, dar neaišku, kuo ten baigtųsi išplaukusi atvira jūra. Bandydavo, bandydavo, genujiečiai bandė, jie, Kolumbas nebuvo pirmas į, į vakarus Atlantų plaukę, bandė iš Genujos porą ekspedicijų, kaip išplaukė, taip niekas niekada ir negrįžo. Taip ir nežinom, nei kur pasidėjo, nei ką. Greičiausiai okeano dugne atsidūrė. Na, pirmas laivas apiplaukęs pasaulį, Magellano Viktorija, irgi galit matyti, kad ne, ne, ne kažin koks ten stebuklas, dvistiebis, galų gale berods tik 13 žmonių grįžo su juo, bet grįžo, sugebėjo ir, ir visiškai nedidelis žmonių e, skaičius susidaroti su laivu be didelio e, vargo. Ta pati galima pasakyti apie antrą laivą apiplaukusį pasaulį, tai pirato Frencio Dreiko laivas, savo auksinę stirną. Irgi pažvelgus nieko tokio ypatingo. Tiesa, čia gal net ir tas jo mažumas suvaidino savo vaidmenį, jau, jau jo plaukėjimo vidury pasidarė aišku, kad priplėšto grobio nėra kur dėti tam laive ėmė atrinkinėti, ką išmesti už borto, kokius ten vertingus daiktus, o kuriuos pasilikti. Daugiau ar mažiau orientavosi į brangius metalus ir, ir ta jo kelionė atsipirko labai ir labai stipriai. Europiečių laivai, jie daugiau ko gero nukentėjo nuo kitų europiečių negu nuo, nuo tų šalių, kurias užpuldavo ar prie kurių krantų pasirodydavo. Ypatingai tai galima pasakyti apie 17 amžių, kuris buvo piratavimo. E, piratavimas, aišku, virto čia tokia literatūrinė tradicija, legendom apaugo, bet e, šiaip jau tai buvo rimtas faktorius, kuris tiesiog okeaninę prekybą e, naikino. Laivai dingdavo per dešimtmečius, ne šimtais netgi, kai kuriais atvejais, kai kurių valstybė net ir tūkstančiai laivų išnykdavo be pėtsakų, bet pasikartosiu, europiečiai jūrose kentėjo nuo kitų europiečių, ne nuo audrų, ne, ne nuo arabų kokių ar, ar, ar neiškių musulmonų piratų, jo labiau ne, ne nuo japonų ar, ar, ar, ar kinų gana tokių menkų mm, laivelių. Didelė persvara buvo europinė artilerija. Artilerija turėjo ir kiti, bet e, tokių kaip laivo, laivo patrankų kaip europiečių 17 amžiai neturėjo niekas. Ir laivai pamažu virto, jeigu ne visiškai prekybiniai ir transportiniai, paprasčiausiam plaukiančiam tvirtovėm. E, didelio gudrybė buvo amortizavimo sistema, kad patrankos paprasčiausiai neišlaužytų bortų šaudydamas, ypač kai vienu metu visas bortas iššauna. Tai ten ir laivas galėjo apsiversti, ir tos patrankos išlėkti per kitą bortą. Pritaikė jau vėl tuos mano minėtus Archimedo išradimus, tai skritulius ir, ir virvių pagalba patrankų šūviai būdavo sėkmingai amortizuojami, išlaikydavo. Ir Na, tokiai, sakykime, tvirtoviai kaip Kauno pilis, kad apginti nuo priešų, visiškai užteko šešių patrankų. Daugiau galima, aišku, pastatyti, bet kam vargti, jeigu ir tiek užtenka. E, biržų pilis e, galėjo ten su 12 patrankų. Na, su 24 tai jau būtų kažkoks ten stebuklas. Šaudyk ir, ir, ir nežinia, į ką dar šaudyti. Tuo tarpu atsirado laivai, kurių vienas bortas turėjo 60 patrankų 18 amžiuje. Va tokias 10 plaukiančių Kauno pilių. Nu, tai galite įsivaizduoti, atplaukia toks vienas, tiesiog vienas, jau nekalbu apie flotilį, atplaukia į kokį nors uostą. Uostai visam pasauliu mediniai, stogai kokie nors šiaudiniai. Ir jisai pradeda apšaudyti iš e, patrankų, o dar gal su įkaitintais svediniais arba su, su kokiais e, svediniais bombomis. Kas iš to uosto lieka po dviejų, trijų valandų. Jeigu dar vėjas gerai pučia, nieko nelieka. Minimaliom priemonėm europinis laivas galėjo padaryti tokių nuostolių, kad ten mongolų orda nepadarys per visą savaitę tą uostą siautėjimo. Ir į tokius laivus, na, 25, sakykime, graviūra Olandų laivas, Japonai išgraviruota, galėjo žiūrėti ir žiūrėti įsižioja. Muškietas galėjo nusikopijuoti. Galėjo ginklus europinius nusikopijuoti, galėjo net pėstininko ir kavalerijos taktiką išmokti. Laivą nusikopijuoti buvo neįmanoma, nes nei tu jį išardysi, nei tu jį išardęs tokį patį surinksi, nei tu ką nors nukopijuosi. Ir net jeigu taip pavyks padaryti, tam, kad plaukti, reikia apmokytos įgulos, reikia, kaip minėjau, šturmano, reikia kapitono, reikia žemėlapių, reikia komposų, reikia sekstantų reikia laikrodžių turiu omeny, mm, paprasčiausių, kad kada 12 valanda nustatyti saulės poziciją, žemėlapį reikia. Jeigu to nėra, tai, na, bandyti kažką panašaus pastatyti europinį laivą. Bandydavo ir galų galiai išmoko ir pastatė. 26 skaidrai galite pažiūrėti visų laikų didžiausias pasaulyje medinis laivas, Mahmudija, Osmanų imperija. A, didelis laimėjimas dėja 1829 metais, kuomet pas europiečius jau plaukėja ne tik būriniai, jau plaukėja mažiukai, smirdintis, e, bet garlaiviai. Ir jau plaukė su patrankom. Tai Mahmudijos Mahmudijom, na, čia tas pats kaip žmonėm įsigijusiam automatą, ateiti ir grasinti su muškietą. Taip gali nušauti, vieną. Bet e, po to tavo tas šūvis bus tavo paskutinis. E, savotiškų atradimų irgi buvo 18 amžiui, kad reikia daryti aptakius jūrų laivų dugnus ir, na, čia irgi toks atrodytų, uh, anoks atradimas apkalti e, laivų dugnus metalu. Geriausia va, vario, nes varis, e, na, jisai oksiduojasi, bet tas vario oksidas jis užmuša kitus ten visokius parazitus. Na, atrodytų, o, o tai atrado, tai jau atrado. Apkali, aišku, mažiau pūna, e, specialiom vienim reikia, kad, kad ten ne, visokių negerų dalykų medienoj ne, nevyktų, bet brangu, čiagi varis. Varis nesimėto gatvėse. Kas sau gali leisti? Va, didžioji Britanija gali leisti savo kariniam arba kokiem labai tokiem rimtiem prekybiniam laivam. Kiti tai žinodami. Ai, gal paplaukęs ir su mediniu dugnu. Ar ne, nekainuos e, toks laivas trys, kad brangiau negu įprastas, taip kainuos. Na ir septynioliktam, devynioliktam amžiui Europoje paplinta fregatos. Jos geros buvo tuo, kad taip karinių požiūrių nekažinkas, ten vienas denis artilerinis, bet greitos, palyginus mažai žmonių aptarnavimui reikia ir e, gali toli ir, ir labai vikrai nuplaukti. Ta, tie plaukimai pasidarė komerciškai labai mm, pelningi. Na, taip. 29 skaidrė. Būsit Portsmute, būtinai aplankykit muziejų jūrų. Ten ta Viktori Nelsono paversta muziejumi stovi, tik dabar nu, nudažyta geltonai, 19 amžiuje jau ėmė laivus maskuoti, tai buvo perdažę e, tokia drižuota, pilkšva darė. Atkreipkite dėmesį į laivo kainą. Įgula tas Viktorija 820 žmonių, čia karo laivas, e, trys artilerijos deniai, tai nenatūralu. Prisigrūdę buvo baisiau ne, ne, negu e, lifte Putvinskio gatvėje. E, Patranko 104. Na žinot, 104 patrankos tai jau čia normaliam europiniam mūšėje Napoleono laikų. Ne visur ir ne visada tiek iš abiejų pusių būdavo. Čia, čia, kiek čia, čia beveik 10 baterijų, taip jau rimtų O be to dar, dar ir patrankų dydžiai mm, jūrose normalūs. Matot, iš tų ažalų pastatyti laivai, jie buvo dar tuo reikšmingi. Jie galėjo valandų valandas bortas į bortą šaudyti vieni į kitus. Kai kuriuose vietose 18 amžiaus laivuose buvo nuo 3 iki 5 metrų medienos prikalta ažalų, dar mirkyto ažalų ten sviediniai įstrigdavo, atsimuždavo, pramuždavo tarpus, o laivas vis tiek stovėdavo. Jos sudegint buvo galima kaip nors, bet e, nuskandinti, sušaudyti taip, kad jis imtų skęsti, buvo labai ir labai sunku. Tuo tarpu visų kitų valstybių ir civilizacijų laiveliai po pirmos viso borto salvės imdavo ir, ir nuskęsdavo. Taip, 104 patrankos kaina, 63 e, tūkstančiai svarų sterlingų, dabartiniais pinigais, e, tai jau turbūt daugiau, nes čia prieš porą metų skaičiavau 2,6 milijardo eurų. Na tai 2,6 milijardo eurų, tai Lietuvos šeštadalis metinio biudžeto dabartinio. Na, kiek mes galėtume leisti savo tokių laivų? Jeigu vienas, čia tik pastatymas, ne, e, vėliau kiekviena jo plaukiojimo diena nesibaigiantis pinigų srautas. Taip, lavyną 19 amžiui sau galėjo leisti ypač moderno tik galingos į pasaulinės dominavimą orientuotos valstybės. Ir ne tik galingos, bet labai turtingos prekybinės imperijos, sakykim taip. <laughs> Patys Britai, kiek jie e, karui su Napoleonu buvo prisistatę beveik 120 karo laivų, tokių kaip Viktorija ten tik keli buvo, bet vis tiek ir to 120 jie paaiškėjo, kad jie neturi kur, kur juos naudoti. Trys ar keturis laivus naujus ėmė ir pavertė kalėjimais. Pastatė uostose, takelažą nuėmė ir triumose sugaudė tos prancūzus e, ir laikė, nes kažkur kažkaip panaudoti reikia. Nebuvo kur ir naudoti, nes e, nebuvo su kuo jau čia taip e, ypatingai ir kariauti. Jo labiau, kad pasikeitė e, ir kariavimo technika iš linijinių mūšių 18 amžiuje. Čia to pačio. Ne tik Nelsonas, ten dar ir Rusų Šakovas panašią taktiką naudoja. Tai kolonų prasiveržimo, apsupimo, tiesiog priešininko sunaikinimo artilerijos ugnim, ugnies dėka pergalės pasiekiamos. O artilerijos ugnį išvystė, tai na, duok dievę kiekvienam. Prancūzų, va, Trafalgaro mūšį, ten jungtinis e, prancūzų ir ispanų laivynas, jis teoriškai didesnis, kaip ir galingesnis už anglų. Ir, ir net tas uh, anglų kolonas, kurią galit matyti mm, 30 skaidrėje, reikiuotės prasiveržimas ir dalinis apsupimas, jis čia nieko nelemtų. Paprašiau, prancūzai sugebėdavo iššauti vieną šūvį per penkias minutės iš patrankos. rankos. Palyginimui 17 amžiui e, Lenkiškose, na tai ir Lietuvoje tas galėjo pėstininko, buvo tikimasi, kad jis iš muškietos išaus vieną šūvį per penkias minutės. Na, iš patranko žymiai sudėtingiau negu iš muškietos, bet vienas šūvis per penkias minutės, o Britų, o Britų vienas šūvis per minutę. Tai patrankų gal ir vienodai turėjo Napoleono ir Ispanijos laivynas. O štai greitašauda ir ugnies siena – na, keturis, penkis kart persvarą Britų pusėje. Tai tas pats pasakytina ir tais atvejais, kai Britų, ten kokios tos Indijos kompanijos laivai atplaukdavo įvesti tvarkos kur nors prie Kinijos, prie, prie Japonijos ar, ar Afrikoje. Buvo galima sausumos artileriją bandyti kovoti su, su, su jūrų laivynu. Bet jeigu atsidurdavo Britų laivyno apšaudomo zonai, tai ta kova baigdavosi greitai ir paprastai. Visi žūdavo vadinasi. E, būsite Greenwich'e, labai linkiu, kad baigtųsi koronavirusai ir į Angliją būtų galima nuvažiuoti, prie Londono Green, Greenwich'as, tenai yra pats greičiausias kliperis, o iš principo pats greičiausias mm, būrinis e, laivas Katis Ark. Na, jis galbūt reikšmingas ir įdomus tuo, kad čia pirmas pasaulio istorijoje laivas, kurį suprojektavo moteris. Ten tokia labai romantiška istorija laivų statytojo dukra ištekėjo už, už pas tą statytoją dirbusi laivų meistro. Na, meistras mokėjo su mediena dirbti ir, ir metalu, o dukra mokėjo projektuoti. Tai jų santoka na, kaip šeima nežinau, kaip sekėsi, bet jau kaip laivų statytojai, tai pasiekė tobulybę. Ir tas laivas jis e, plaukėdavo, vežiodavo šviežią, na, naujo sezono arbatą iš Indijos į Londoną, jis tas lenktynės visas laimėdavo, nes išvystydavo kažkokį nesuprantamą kitiem laivam ir nepasiekiamą greitį. E, kalbant apie tai, kas e, tokius laivus palaidojo, na duok dievė, kad vat, bent jau išliko pavyzdžiai, garo variklio atsiradimas – Vatas Džeimsas Vatas e, patobulino, jis neišrado, jis tik patobulino e, cilindrą ir variklį, pritaikė atsvaras, atsvarų sistemą, susiprotėjo, kad reikia cilindrą griežtai izoliuoti garo ir e, kuomet pirmasis Žono Fultono garlaivis ima plaukioti, pasidarė aišku, kad galima laivus pritaikyti ir ne tik plaukiot po okeanus O ir visai pakrantėse šauniai gali jie suktis. Mm, jo labiau, kad greitai atsirado ir laivo sraigtas. Atsitiktinai nu, nu, nulūžo. Iš pradžių tokius archimedinius ilgus sraigtus laivagalį taisydavo. Bet kartą nulūžus paaiškėjo, kad trumpas sraigtas jisai išvysto keturis ar penkis kartus didesnį greitį ir garo persvara buvo e, variklių ir laivų tiesiog nebeginčiama. Na, 32 skaidriai galite matyti, kiek perveždavo tonų e, per, per metus augimą. Na, tai nuo 20 metų ima iki 30 truputį daugiau nei du kartus. O jau de, nuo 50 atsiprašau metų, nuo 19 amžiaus vidurio, kuomet įsigali komercinė prasme garo variklių laivynas, na, kas dešimtmetis augimas e, darosi, na, jeigu ne dvigubu, tai, tai arti to. Didžiausias šuolis 20 amžiaus pradžioj, kuomet būriniai laivai iš viso išnyksta, arba tik pramoginiai, žvejybiniai pakrančių lieka, o viską veža garlaiviai. Ir e, tonų kiekis per, per, pervežamų e, pirmo pasaulinio karo pradžioj yra lygiai 10 kart didesnis negu prieš 100 metų nuo, nuo e, iki taip 50 milijonų tonų. Nuo tiesą sakant, čia dar atkreipti dėmesį, iki 19 amžiaus tas augimas e, iki 19 amžiaus vidurio nebuvo jau tokiu labai sparčiu. Ir štai kodėl. 35 skaidrė galite matyti Sirijo, pirmąjį garlaivį perplaukusi Atlantą 38 metais. E, jis dar čia ir, ir nesraigtas ne, ne, ne, ne nesraiktas laivų gali, o ra, rato varomas, rato tiksliau, dar jis ir burės turi, be, beje prireikė jam tų, tų būrių. Bet e, nuotykis buvo tas, kad jie plaukiant sudegino visas anglis, visus baldus, denį nuplėšė, sudegino ir viską, kas tik dega, su, su, sukišo į garo katilą. Garlaivį viena bėda buvo. Reikia daug garo, o garui reikia degalų. Ir sumažėjo pervežimo kiekis. Tokiam, ką tai sark, ten su savo tais 20 tar, jūreivių galėjai vežti milžinišką kiekį, e, tegul ir arbatos. Na, šiek tiek reikia įgulai maisto gėrimų ne šiek tiek, o daug reikia. Na, ir plaukia. Garlaivį ir įgulos reikia ne ką mažiau. Ir naudingo kiekio, tų, tuose pirmuosiuose garlaivėse buvo apie 20 procentų viso laivo tūrio. 80 užėmė paprasčiausiai vanduo ir, ir, ir anglis. Čia dar bėda, negali jūros vandens naudoti. Druska greitai išdega, nusėda ir užkemša visą mm, sistemą. Ir, ir e, gėlas vanduo užkemša, bet druska tai tiesiog per savaitę sugadins garo variklį. Ir taip, naudingumas augo ne taip greitai naudingumo koeficientas, bet vis tik perinant nuo medienos prie anglių, Pereinant nuo bet kokių rudų ir smulkių anglių prie stambių ir, ir juodų, o jau 20 amžiaus pradžioj pereinama prie kokso. Koksas tai yra anglis apipiltas e, naftos produktais kokiais nors. Mazutą dažniausiai ten kokiais nors. E, nafta tiesiog galėjo. Jų kaitrumas buvo nepalyginamai didesnis ir garo variklio eiga nepalyginamai galingesnė. Na, 36-ais Zengardas Brunelis, britų inžinieris, ta Gryt, 36 skaidrė. Great Easterner e, pastatęs didžiausią tų laikų garlaivį okeaninį. Tokį didelį, kad paaiškėjo, kad nėra ką taip vežioti iš Didžiosios Britanijos į Jungtinės Amerikos valstijas ir atgal. Jo, jo, jo toks kiekis, tonažas toks didelis. E, toks truputį nuostolingas buvo. Taip pat paaiškėjo, kad į uostas nedaug kur gali plaukti, kad daug suryja. Na ir ekonominių požiūrių šiaip so pasirodė, bet praktiniu buvo naudingas, nes tik jo dėka pavyko nutiesti telegrafo kabelį. Iš, iš Airijos į Newfoundlandą, kitaip sakant, sujungė du žemynus e, tiesioginiu ryšiu. Tokių garlaivių atsiradimas čia jau buvo viskas. Saulėlydis ir mediniam, ir būriniam laivam. Na, Turnerio mm, Viljamo Turnerio paveikslas, paskutinis Trafalgaro dalyvio laivo narsusis plaukėjimas, 38 metais, ko gero, taip ir simboliškai tą ir vaizduoja. Tiesiog purvinas garlaiviukas tempia buvusi būrinį laivą į laužyną į savo paskutinę poilsio vietą.